ornithos eras kai agriai kai hemerai peristerai ornithos eras ampetasas talina ecton hemeron peristeron prosedesen eita apostas autos porrosen ape caradocei tomellon agrion de tautais prosedusson kai tois brochois enplakeison pros dramon sullambane in autas e peirato ton de aitomenonatas hemerus ege homafuloi usai autais ton dolon u proemenoizan e keinai hupotou chusai efazan hal heiminege amenon despotas fulattestai et ai hemeterai sungeneiae charisdestai huto kai ton oiketon, keton u mempteoi eisin hoso i diagapen ton oikeion despoton para piptusi tes ton oikeion sungenon filias